ba, urtarlen dira, e, eh, partaie eta antolatzai eguzekin, gero ingurumen e, eh, ekarte eguzekin ere, eta antolatzai eguzekin, eta behar dute, e, eh, sart bat e, egin behar, e, behar dugu sart bat egin behar, pratika ona emendian. dian. Eta nahi dut ere, e, paperak eta bitzia eta plazkiak basoak erabitzia, ingurumen ingur entzat ez da aski eta pasatzen da, olako fanzonetan, ostatuetan, eh, jendia ziten du. Eh, lehertzen, lehertzen du, lehertzen du, azpian zer da. Eh, landare babestuak, eh, badira insektuak, animaliak babestuak, eh, tokioietan ere badira eh, antzineko, eh, historioko eh, gauzak bereziakan, eh, eh. Ba, ah, deri baten zuten, eh, dena egiten zutela, eh, papera giltzen zutela, eta eh, paskizko marxoak tintak zutela erabiltzen, ez da askin, horakotu gibatia.